het die deur toegemaak en tot die Heere gebid. Toe gaan le hy boer op die sien en hy sit sy mond op die sienense mond, sy oor op die sienense oor en sy hande op die sienense hande. So het hy op die sien geleid totdat die sienense lichaam warm geword het. Daarna het Elisa afgekeum van die bed en hy het eenmaal heen en weer geloop in die kamer. Toe het hy weer op die sien gaan le. Die sien het maal genies en hy het sy oor opgemaak. Elisa roep toe vir gehasie en sê, roep die vrouw van Sinem. Gehaasie het haar geroep, en toe sy by Elisa kom, het hy gesê, tel jou sien op. Sy het gekom en by Elisa's voete gaan le met haar gezicht in die grond. Toe het sy haar kind opgetel en uitgegaan. Elisa het teruggegaan naar die stad Gilgal. Daar was hongersnood in die land. Eendag toe hy bezig was om vir die profete te leer, het hy vir die jongman by hom gesê, sit die groot pot op die vier en koop kos vir die profete. Een van die profete het uitgegaan veld toe om kruie te pluk. Hij krijgt toe een wilde plant wat vruchten gedraaid, het, en hy pluk sy sak vol. Toe kom hy terug en hy snij die vruchten in stukjes en gooi dit in die pot. Maar hij het niet die vruchten geken nie. Hulle het later vir die manne koos geskep om te eet, maar toe hulle die koos proe, het hulle geskree, Man van God, die koos is giftig. Hulle kon dit niet eet nie, maar Elisa het gesê hulle moet vir hom meel brengen en hij het die meel in die pot gegooid en gesê, skep nou van die koos voor die mannen. Hulle het geëet, en daar was toen niks verkeerd met die koos nie. Iemand van die stad Paul Salisa het vir die man van God twintig gaarsbroekies gebring van gaars wat nog vars was, en ook vars koring hadde. Elisa het gesê, gee dit vir die manne zodat so hulle kan eet. Maar sy bediende het gesê, ik kan niet hier die koos voor honderd mannen gee nie, dit is te min. Elisa het gesê, gee dit vir die manne zodat hulle kan eet, want die Heere sê hulle sal genoeg eet en daar sal nog oorblij. Die bediende het die kost vir hulle gegee, hulle het genoeg geëet, en daar het kost oorgeblij.